Պարոն Մելիքյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, նմանապես շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչպես մտակ գյուղ ոլորտ։ Նախ նշեմ, որ իմ ուսանողական տարիներին մասնագիտությունը, որ ընտրել եմ, հենց սիրով եմ ընտրել եւ հենց արտադրական պրակտիկան սկսել եմ Արցախում։ Այդտեղից էլ արդեն պրակտիկ գործունեություն եմ սկսել Արցախում եւ այդպես էլ արդեն ճանաչում ձեռք բերել մեր ֆերմերների, մեր գյուղատնտեսության մասնագետների կողմից։ Քանի որ դուք գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարում հյուրը լինում եք առաջին անգամ, կցանկանայի եւ ես ճանոթանալ ձեզ հետ եւ իմ ունկնդիրները։ Կենսագրական տեղեկություններ խնդրեմ։ 2007 թվականների ընթացքում ընթացքում ընդունվելով ավարտելով Ագրարային համալսարանի բակալավրատուրան, մագիստրատուրան, այնուհետև ասպիրանտուրան 2007 թվականին ստացա գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացուի աստիճան եւ իմ աշխատանքը հենց այստեղ սկսել եմ Արցախում, առաջին աշխատանքս Ակադեմիա ՍՊ-ում։ Այն ժամանակ Հանրահայտ Ակադեմիան, որը մեծ տարածքներ էր մշակության տակ վերցրել եւ տարբեր տիպի մշակաբույսեր էր մշակում, սկսած այգեգործությունից մինչեւ հացատիկային բույսեր։ Այնուհետեւ աշխատանքս անցնկացել Մարտակերտի տրակտորային կայան ՓԲ-ում, գյուղատնտեսական ծառայություններ ՓԲ-ում, այնուհետև ջերմոցային տնտեսությունում անցկացրել աշխատանքս մոտ 3 տարի, հետագայում բույսերի պաշտպանության ծառայությունում որպես ֆիտոպաթոլոգ եւ էնտոմոլոգ աշխատել եւ այժմ նաեւ ծառայություն եմ մատուցում գյուղատնտեսական բոլոր տիպի ծառայությունները, սկսած թունաքիմիկատների վաճառքից մինչեւ մասնագիտական խորհրդատվություն։ Պարոն Մելիքյան, այժմ խոսենք թունաքիմիկատների մասին որքանով են տեղյակ մեր ֆերմերները, թունաքիմիկատները որքան օգտակար են, նույնքան եւ կարող են վնասակար լինել, ճիշտ է։ Խնդրեմ, մի փոքր խորհրդատվություններ մեր ֆերմերների, թունաքիմիկատների, բարարտանյութերի մասին։ Նախ նշեմ, որ վերջի 3-4 տարիների ընթացքում մեր ֆերմերները բավականին լավ քաջատեղյակ են թունաքիմիկատների նշանակության, գործունեության, նրանց հետ աշխատանքի վերաբերյալ։ Դա մեր երկարատև տարիների աշխատանքի շնորհիվ է, որ մարդկանց բացատրել ենք եւ տրամադրել ենք գիտելիքներ, որ թունաքիմիկատը որ մշակաբույսի դեպքում ինչպես կիրառել։ Եվ ա, արդյունքի ենք հասել, ստացել ենք այն արդյունքը, որ այսօր հենց թունաքիմիկատների ճիշտ օգտագործման շնորհիվ է, որ յուղատնտեսությունում բերքատվությունն է արդեն բարձրացել, մշակաբույսերի որակական հատկանիշներն են բարձրացել եւ կա դեռ տենդենց, որ մեր ֆերմերները հետագայում կկիրառեն ավելի ինտենսիվ նշանակության միջոցներ բարձր բերքատվության եւ որակյալ բերքի հասնելու համար։ Պարոն Գևորքյան, դուք նաեւ թունաքիմիկատների եւ պարարտանյութերի վաճառքով եք զբաղվում, այո, եթե կարելի այսպես ասել, որտեղից եք ձեր ձեռք բերում ներում։ Թունակիմիկատները հիմնականում ձեռք են բերում հայաստանյան շուկայից, որը ներկրվում է Հայաստան տարբեր երկրներից, եվրոպական երկրներից սկսած մինչև Չինաստանից, որը նույնպես սկսել է արտադրել որակյալ թունաքիմիկատներ։ Անմիջապես մենք էլ ենք բերում առաջին հենց ձեռքից եւ լինում են դեպքեր, երբ որ ունենում ենք գործընկերներ, որոնցից նույնպես գնում ենք թունաքիմիկատը։ Ով գիտի, քանի անգամ ենք կրկնել եւ մեկ անգամ եւս պիտի կրկնենք, որ Արցախը ագրարային երկիր է, որ այստեղ ամենաարդյունավետ եւ լավ ճյուղը գյուղատնտեսություն ազգությունն է, որն ունի նաև ռազմավարական մեծ նշանակություն։ Անվանի մարդիկ ասում են, որ եթե գյուղատնտեսությունը այս կամ այն երկրում կամ որևէ երկրում ամուր հիմքերի վրա է, ապա ոչ մի ճշնամի չի կարող անցնել այդ երկրի կողքով։ Սա իհարկե անվանի մարդկանց կարծիքն է, որը ես իմ բարերով ներկայացրի։ Այսօր գյուղատնտեսությունը Արցախում Դուք ինչպես եք տեսնում ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, ինչ ձերկբերումներ եւ ինչ հաջողություններ ու նաեւ չլուծված խնդիրներ եք տեսնում գյուղոլորտում։ Գյուղոլորտի պաշտոնյաները, հենց գյուղատնտեսության նախարարությունը բազմիցս է նշել, որ մենք բավականին հարուստ հողային ռեսուրսներ ունենք, որոնք կարելի է ճիշտ եւ խելացի օգտագործել, գրագետ օգտագործել եւ կստանանք բավականին մեծ արդյունք։ Կստեղծենք ինքնաբավ արտադրանք, կունենանք այնպիսի արտադրանք, որը եւ մեր երկիրը կպահի, եւ Արցախը եւ Հայաստանը նույնիսկ սկսեն ենք արտահանել։ Ջրային ռեսուրսները ինչպես պետք է խելամիտ օգտագործվին, որպեսզի հասնենք արդյունքին։ Այո, այսօր Արցախում գյուղատնտեսության հերանեկարը կա, որովհետև մշակված է հայցակարգ եւ այդ հայցակարգի կետարկետ ճիշտ օգտագործումը, ճիշտ կիրառումը կտա մեզ հետագա տարիներին լավ արդյունք։ Եվ այսօր բավականին գործարարներ լուրջ հետաքրություն են Արցախում գյուղատնտեսություն ծավալելու համար։ Սկսած անասնապահությունից մինչև պատխաբուծություն, այգեգործություն, ինչպես նաև բուսաբուծության ոլորտում հերանեկար կա։ Պարոն Մելիքյան, դուք եղել եք արտասահմանյան մի շարք երկրներում եւ բնականաբար եղել եք ոչ որպես զբոսաշրջիկ, այլ որպես գյուղատնտես։ Իհարկե դա չի խանգարել ցանոթանալ նաեւ այդ երկրների մշակույթի, կուլտուրայի, բայց ամենաառաջին հարցը երևի ոլորտը գյուղատնտեսությունն է։ Ինչ երկրներում եք եղել եւ ինչ զուգահեռներ եք անցկացրել եւ ինչ կարող եք ասել, խնդրեմ։ Գյուղատնտեսական նշանակության համար, այսինքն հենց գյուղ ոլորտ ուսումնասիրելու համար եղել եմ երկու երկրում՝ Իսրայելում եւ Պարսկաստանում, որոնք ունեն շատ հետաքրքիր գյուղատնտեսություն, իրենց մշակույթ ավելի բարձր որակի, ավելի բարձր կարգի է։ Աշխարհում հանրահայտ կազմակերպություններ այսօր Իսրայելում ներդրումներ են անում եւ ստանում գյուղատնտեսական բարձր արտադրանք։ Մենք շատ փորձի փոխանակում պետք է ունենանք զարգացած երկրների համար, հենց մեր հարևան Պարսկաստանում, որտեղ այգեգործությունը նույնպես բարձր մակարդակի վրա է եւ առանձնապես նռնագործությունը, նռան մշակույթը մշակությունը։ Այո, մենք պետք է մասնագետներ ուղարկենք կրթենք, փորձի փոխանակում անենք, որպեսզի այդ նույն գիտելիքները մեր մոտ կիրառենք։ Աշխարհը զարգանում է շատ արագ եւ բոլոր ոլորտներում մենք չպետք է հետ մնանք եւ տարեստարի ժամանակ անգամ չպետք է կորցնենք գիտելիքներ ձեռք բերելու, պրակտիկ օգտագործելու համար։ Զարգացած երկրներում այնքան արագ է տեմպերը ընթանում, որ մենք այս տեմպերով եթե առաջնորդվենք, բավականին հետ կմնանք եւ դա կազդի մեր պետության գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ Պարոն Մելիքյան, նշեցիք, որ օրինակ Իսրայելում խոշոր, այսպես ասած, ճանաչված անվանի մարդիկ ներդրումներ են կատարում Իսրայելում գյուղվոլորտում։ Արդյոք ցանոթացել եք ինչպես է դա կատարվում։ Գյուղատնտեսության բնագավառից են հravirում այդ մարդկանց, ինչպես է կատարվում։ Չի կարելի այդ մարդկանց Արցախ հravirել։ Նման գործարքներ նաև մենք կնքենք։ Ֆերմերները կամ գործարարները որոնք հետաքրքրված են գյուղատնտեսությամբ, ձգտում են այն երկրներում այն տարածքներում դնել ներդրումներ, որտեղ առաջնահերթ գիտությունն է զարգացած, նորանոր տեխնոլոգիաներն են զարգացած եւ իրենց սպասելիքները եկամուտների շահույթի սպասելիքները ավելի մեծ են։ Մեր մոտ նախ եւ առաջ պետք է օգտագործենք ժամանակակից տեխնոլոգիաներ գյուղատնտեսության ոլորտում, նորանոր տեխնոլոգիաներ, սարքավորումներ, ինչպես նաև սկսած գյուղտեխնիկայից մինչև մշակաբույսերի, սորտերի եւ հիբրիդների ընտրություն, ջրային ռեսուրսների ճիշտ կառավարում պետք է կարողանան կատարել, որովհետեւ ֆերմերները կամ գործարանները հետաքրքրված լինելով արդեն դիմեն Մեր մոտ արդեն սկսվել է այդ գործընթացը հիմնականում լավ առաջխաղացում կա կաթիլային համակարգերի պլան կերարմամբ շատերը կարծում են կաթիլային համակարգը ինքը մի խողովակ է որը զուտ ջուրը կատկած կատում է բայց այդպես չէ նա բարդ համակարգ է ճիշտ հաշվարկներով ճիշտ սխեմաներով եւ ջրի ոչ թե տնտեսում է կատարվում այլ նաեւ ջրի ճիշտ օգտագործում ժամանակի ընթացքում վեգետացիայի ընթացքում բույսը ստանում է բավարարքանակությամբ ջուր իր սննդանյութերով։ Եվ այդ կաթերային համակարգի մեջ ոչ թե ներառվում է միայն խողովակները, այլ այնտեղ կա ֆիլտրման համակարգեր, պարտանյութերի ներմուծման համակարգեր, որոնք պահարտանյութը անմիջապես ջրի միջոցով ներմուծում ես հող, հույսի արմատի մոտ։ Եվ դրանով են գյուղատնտեսության ոլորտում ստանում բարձր արդյունք։ Մենք արդեն սկսել ենք այդ գործընթացը, այո, այստեղ բավականին լուրջ տարածքների վրա արդեն ներդրվում է կատրային համակարգերի, ինչպես նաև անձրևացման համակարգերի տեխնոլոգիան։ Այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամը այնքան լավ ներկայացրեց Արցախ աշխարը եւ այնտեղ ցուցադրվեց շատ հրաշալի այգի, չգիտեմ ով էր այդ ֆերմերը, որն արդեն օգտագործում է, արդեն նրա այգում կաթիլային համակարգի միջոցով են այսպես ասած սունուցվում ծառերը, այգիները, կամ ասենք ավելի այսպեսի անկեղծ մի հարց։ Ձեզ գումար են տրամադրել կաթիլային համակարգի համար։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում կա այսպեսի հայցակարգ, այն ֆերմերները, որոնք 1 հեկտարից ավել կաթիլային այգեն ուզում հիմնել, նորատուն կայքի, կարող են դիմել գյուղատնտեսության նախարարություն կաթիլային համակարգերի կիրառման հետ կապված։ Պետությունը տրամադրում է 50% գումարի, այդ գումարի 50%-ը անվերադարձ եւ 50%-ը գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից առանց տոկոսի փոխհատուցում։ Այսինքն 50%-ը վերադարձվում է հետո ֆերմերի կողմից ըստ 60%-ի։ Միայն եթե կաթիլային համակարգի համար է պահանջվում այդ գումարը։ Նորագույն տեխնոլոգիայով կաթիլային համակարգերի կիրառում։ Իհարկե այդ համակարգը ինքնուրույն չպետք է դու տեղադրես, դու պետք է մասնագետների հետ գազ համաձայնության, պետք է համապատասխան մասնագետներ իրենց կարծիքը հայտնեն արդյոք քո այգում կաթիլային համակարգը կարդարացնի թե ոչ կամ ջրային ռեսուրսներ, ջրային պաշարները կոմոթերիկ են, որ դու կարող Հովանես Կաթերին համակարգ։ Դրանք մասնագետները տալիս են հավանություն նոր ընթացքը տևում է դրական կամ բացասական կողմ։ Եվ կա մի տարբերակ, երբ որ դու 10 հեկտարից ավել ես դնում այգի, այդ դեպքում նույնիսկ պետությունը քեզ համար նոր արտեզյան հոր է փորում կամ վերագործարկում է արտեզյան հոր, որով կարողանում ես այդ ջուրը ծառայեցնել այգու համար։ Այսօր պետությունը բավականին օգնում է եւ շատ դրական է, բազմաթիվ ֆերմերներ արդեն դիմել են այդ նոր տեխնոլոգիաների կիրառման համար եւ որոշները արդեն ստացել են դրական պատասխան։ Իսկ դուք։ Ես նույնպես, այո, ես նույնպես հիմնում եմ այգի, մի մասը 10 հեկտարա հիմնված է, եւս 30 հիմնում ենք, ընթացքի մեջ է, եւ այդ արտեզյան հորն էլ է փորված, արդեն ընթացքի մեջ է ֆիլտրման համակարգերը։ Այո, շատ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր պետությանը, որ կարողանում է մեզ այսպես օգնություն ցուցաբերել եւ մեր ստացած βέρքի որակական եւ քանակական հատկանիշներով մենք կարող ենք parzերես լինել։ Պարոն Մելիքյան, որտեղ եք ցանկանում այգիներ ստեղծել, որ տարածքում հանրապետության։ Կոնկրետ մեր այգին Ուխտասարի համայնքի տարածքում է, դեռ կենտրոնացված ենք այդ հատվածի վրա։ Այժմ վերադառնանք, այսպես ասած, ջերմոցային տնտեսություններին, Ասում են, որ դուք Արցախում ամենակաջ գիտակն եք ջերմոցային տնտեսությունների մշակության հարցում։ Ճիշտ է, ընդունում եք այդ գնահատականը։ Եթե ոչ ամենակաջ գիտակը, կարելի ասել լավագույններից մեկն է։ Ես չեմ ուզում գլուխ կողամ, բայց ինձ բախտ է վիճակվել հենց Արցախում ջերմոցային տնտեսությունում աշխատել, հենց առաջին իմ փորձերս եղել են Արցախում։ Մի քանի ջերմոցներում եմ աշխատել եւ միևնույն ժամանակ այսօր որոշ ջերմոցների նաեւ տալիս եմ խորհրդատվություն։ Ճիշտ է, Արցախում Իրաքում ջերմոցների քանակը քիչ են, մոտարապես լավագույն ջերմոցները միջև 2 հեկտար են ընդհանուր միացրած, եւ այդ մաս-մաս ջերմոցները գտնվում են Արցախի տարբեր շրջաններում, Հադրութում, Ասկերանում եւ ջերմոցների մի մասը մի քիչ սովետական հին կառուցվածքներ ունեն, որոնք պետք է փոխվել կամ նորը պետք է հիմնել։ Մենք պետք է ջերմոցային տնտեսությանն էլ մեծ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև այսօր Արցախ ներկրվող բանջարեղենը հիմնականում ներկրվում են Հայաստանի ջերմոցներից եւ կարելի է ջերմոցներին մեծ ուշադրություն դարձնել հենց Արցախում արտադրվել արտադրանք, որը նույնիսկ կարելի է արտահանել, այլ ոչ թե ներկրել։ Կան համապատասխան տարածքներ, կան համապատասխան կլիմա, որտեղ ջերմոցները իրենց լավ կդրսևորեն։ Ուղղակի պետք է ֆերմերների կամ գործարանների կողմից դրանք լավ ճշգրիտ հաշվարկեն եւ մասնագետների հետ խորհրդակցություն ստան։ Ինչ եք մշակում ձեր ջերմոցներում։ Ես ջերմոց չունեմ, բայց այն ջերմոցներում, որոնց ես խորհրդատվություն եմ ցուցաբերում, մշակում են լոլիկ, վարունգ, բիբար եւ լոբի։ Հիմնականում դրանք են, նաև կան ջերմոցներ, որտեղ կանաչեղային մշակաբույսեր են մշակում արագ սպառման համար։ Կարծում եք հաջողություններ կունենան ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերները եւ Արցախում եւ Հայաստանում կա մի խնդիր, քանի որ ջերմոցները տարին 12 ամիս պետք է աշխատի։ Հիմնական ձմռան ամիսներին ունենում են խնդիրներ վառելիքի հետ կապված, որը շատ թանկ արժի, հետեւապես արտադրանքն էլ է ունենում բարձր ինքնարժեք։ Ընդհանուր առմամբ այն ֆերմերները, որոնք անդադ խորհրդակցում են մասնագետների հետ, ունենում են որոշակի արդյունքներ։ Այդ դրական արդյունքը կամ բացականը դա կախված է հենց ինքը ֆերմերից։ Եթե ունի արդեն բիզնես պլան մշակված, որ կարող է ստանալ X քանակությամբ արտադրանք, որը կփակի իր ծախսերը, այո, հնարավոր է։ Բայց կան ֆերմերներ, որոնք դրանք անտեսում են, ճիշտ հաշվարկներ չեն անում եւ ունենում են խնդիրներ Հաջողված ֆերմերներ ունենք, այո, հաջողված ֆերմերներ կան, որոնք տարվա որոշակի սեզոնին ունեն լավ արդյունք, որոշակի սեզոնին վատ։ Դա կախված է նաև կլիմայական պայմաններից, ասենք մառախլապատ օրերի քանակն է շատ լինում կամ ցուրտ եղանակներ լինում, որտեղ վառելիքի ծախսը շատանում է, հետևաբար ֆերմեր ունենում են վատ սական արդյունք եկամուտների շահույթի հետ կապված։ Անձամբ դուք ինչու չեք զբաղվում ջերմոցային տնտեսությամբ։ Ուղղակի իմ ժամանակս չի հերիքում, որ զբաղվեմ, չնայած հետագայում չի բացառում, որ որոշակի տարիներ հետո ես կարող եմ արդեն ունենալ իմ սեփական ջերմոցը։ Այդ նպատակով կա մտադրություններ։ Նշեցիք, որ ամենամեծ ջերմոցը 2 հեկտար է։ Քիչ չէ արդյոք։ Չէ, ոչ թե ամենամեծ ջերմոցն է 2 հեկտար, այլ Արցախում չկա այդպիսի ջերմոց 2 հեկտար։ Ուղղակի մի քանի ջերմոցներ ընդհանուր առմամբ են 2 հեկտար կազմում որը քիչ է իհարկե։ Իհարկե քիչ է։ Արցախում այսօր պետք է նվազագույնը 50-ից 100 հեկտար ջերմոց լիներ։ 2000 մետր միտեղ, 1000 մետր միտեղ դրանք շատ փոքր ջերմոցներ են, որոնք ընտանեկան բիզնեսը ավելի ճիշտ, ընտանիքով պետք է աշխատեն, որ կարողանա այդ ասենք ջերմոցի ծախսերը փակել։ Իսկ հետագա մեծ արտադրանքի համար պետք է ունենալ հսկայական մեր ջերմոցներ նվազագույնը 1-2 հեկտարից սկսած, որ ավելի արդյունավետ լինի, ծախսեր արդարացված լինեն, ինչպես նաև մթերքը կարողանաս շուկայում անընդհատ ներկայացնես։ Իսկ մեր փոքր ջերմոցները սեզոնի ժամանակ ունենում են արտադրանք, մի օր լինում է, մի շաբաթ չի լինում, շուկան չի սիրում տես տատանումներ, էլի։ Շուկան սիրում է ստաբիլ, բարբերաբար ունենաս արտադրանք եւ ինքը քեզանից գնի։ Եվ մեր վերավաճառողները կամ ասենք այն ֆերմերները, որոնք իրենք են վաճառում, շուկայում պետք է կարգավորեն այդ հարցերը։ Իսկ դա կախված է ջեմուցի մեծ տարածքների հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հուսանք, որ միշտ կանգնած կլինեք ձեր խորհրդատվություններով մեր ֆերմերների կողքին եւ սիրով ամենաամենաերիտասարդ սերնդին կփոխանցեք ձեր փորձը։ Ձեզ նմանապես շնորհակալություն, միշտ պատրաստ եմ մեր Արցախի, մեր հայ ֆերմերների կողքին։